Nummer die vierte Jiden von der Synetschke auf Agit. Agit heißt, äh, ich weiß nicht, wie man sagt auf Englisch Agit. Äh, ich weiß, ja, also wie ein Ranch, aber dort nicht ein Ranch.